Pleur ma o ma bla bourret Ber blantadeg dek bon anis, ki chen a bouster la bourret ba tomb d'ar an A ye kustum, da gomans ni jet heol, gor a ter genou me bremo an eke kin. A pegen liz ez pekel ou digantan Da gomans mi je a liz a hir bob zun, me da boan ma meur garten e e a mis brema. Pleur ma o ma bla bourret Ber blanta e kishen a abit Gleura a bia stead la boud bat tom d'ar an A ye kustum, da gomans ni je yu heol, gor a ter genou a bep me bremañ ne kekin. A peg en aliz pekel ou digantan? Da gomans mi je aliz a hir bep met a boan ma meur garten ar mis brema.